corp exerzoi sub libera cielo. Estas conata facto che regulai corp exerzoi estas sanigai cae mense bonfarai. Pritio oni iam neniel dubas. Ili bonfaras alla cerbo, alla coro, alla SANCT circula sistemo, alla immun sistemo, alla pulmoi. Tamen, dum la cronvirusa pandemio, homo devis tion fari heime, plei ofte enfermitae locoi, for de la naturae subcielae locoi. Pro la besono isoligi, oni perdis parton de la plesuro cion ili al portas, char limigis la convivado con amicoi o case de tiu practicado. Estis necessa multe plida disciplino por ilin plenumi heime, solece, for de sub la cielo, eble anta la televida parato au la computilo. Multe homoi fine resignis prigi, cio certe malfavoris ilian san staton. Antaune longa tempo, esploro farita en tri hispanae universitatoi, pristudis la efficetson de heimai corpexertsoi compare cun subcielai en libera spazio. Cai oni constatis che ci lastai estas sen dube multe pli sanigai. Oni usis por tio magnet resonansain examenoin cae testoin por mesuri gradoin de stresso. Oni clare rimarcis che statoi de stresso estis mal pli intensae ce homoi kiui sin exercis sub libera cielo, en malfermae locui. La zerboi de citui personoi evidentigis intensan activetson en regionoi ligitai al la sistemo de recompenso cae plesuro. Resultis de tio generala plibonigio de la homoro. Crome, aliai esploroi montris che practicado de corp corpexertsoi in parcoi cae tranquilae stratoi cae placoi, resultigis dec procente pli fortan consumon de calorioi. Compreneble la distrigio pri la circauantai locoi faciligas la plenumadon de la planetai exerzoi. Plei ofte plenumatai corp exerzoi en liberai spazoi estas piedirado, curado cae biciclado. Tamen, multae aliei povas adaptigi in tiu sama maniero. Cia spezza gimnasticado cae sportumado povas ocasi in tiai locui. Oni nur devas eviti bruon cae malpuran aeron. Ancao pri securezzo, oni devas zorgi precipe relate al trafico. Oni consideras ciel pleisanigaen corp exerzoen tiuin de modera intensezzo ciuin oni practicas en quar quin tagoi ciu semaine dum minimume po tridec minutoi en ciu tago. Nun oni scias, prefere sub libera cielo.